Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en eh, producció i en el control de so d'Arturo Delgado, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i la nostra web wwwla esports97.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97 nit, arroba esports97 nit, on la pregunta que estem fent en el dia d'avui és és massa optimista pensar en la setena plaça de la Lliga? És la pregunta que fem en el dia d'avui. És massa optimista pensar en la setena plaça de la Lliga? Deia Jorge Baldona, Baldano, que alguna volta tenia que dir alguna cosa amb trellat, que el futbol és un estat d'ànim. I, sincerament, és una evidència pregúntenle a a dia hoy què li passa per el cos a un aficionat del València i què li passa per el cos a un aficionat del Llevando Unión Esportiva. La sensació és diametralment oposada quan Fano molt els dos estaven en la mateixa lluita, la de fugir del descens. El València no tan sols ha fugit, si més no, aprofitant el desastre de Lliga que ha muntat Tebas, en, on la classe mitjana és absolutament inexistent, es troba ja vuitè i a sis punts de la setena plaça. Si en la segona part del partit contra les Palmes primer en compte de l'aire i estaran que perd l'equip, com dèiem, fent una dolenta segona part. Algú li diu a un aficionat del València que tres jornades després l'equip va treure 9 punts contra Sevilla i Barça, fonamentalment, que anava a golejar donant espectacle a l'Eibar i que, a més a més, anava a poder somniar amb la setena plaça, probablement a aquella qui mos ho haguera dit l'haguerem muntat en el cotxe i l'haguerem dut al psiquiatri de Vétera. La realitat és això. I la realitat és que tampoc s'ha de perdre de vista, primer, ni el desastre de temporada del València, les coses han de quedar ben clares, ni tampoc se pot perdre de vista, lògicament, el fet de que el València Club de Futbol ha de continuar per a seguir amb el que estem veient amb la mateixa línia marcada, aquella del partit a partit que ha fet famosa Simeone, encara que la frase no és de Simeone, la frase és tan vella i tan antiga com el futbol. Però eh, si el València fixa, i dic el València referint-me a el que és la plantilla i el que és l'entrenador, si el València fixa el seu objectiu en agafar la setena plaça probablement eh, mm, va sumar molts pocs punts en el que resta de temporada. Ara bé, si el València es centra en el partit de partit, és a dir, si el València a partir de dissabte, perquè demà l'equip lliure i descansa, si el València a partir de dissabte té en la ment només Getafe, és possible que puga anar al la col·lisió amb Alfonso Pérez Muñoz i treure els tres punts, tot i que el Getafe avui ha guanyat en la noeta 1-2. Semblava que mort l'equip que deixava Fran Escrivà en el primer partit eh, de l'era Schneider, la veritat és que eh, li van encaure per tots els costats però jugava contra el Madrid i ara en el segon eh, sembla que n'hi ha una milloria del conjunt blau per tant té cert morbo dos equips que han canviat la seva dinàmica diumenge a les 6 i quart, des de les 5 i quart, estarem en Getafe en la sintonia de la 97.7 Ràdio, el partit que vos contarem entre el eh, Getafe i el València Club de, futbol. A partir ahí se deduixen dos debats més. Els dos tenen a veure amb l'afició del València. L'afició del València, que sempre està en el punt de mira, bàsicament, dels mitjans de comunicació nacionals, que no coneixen el que és València, perquè generalment qui fa judicis de valor sobre la graderia de Mestalla no ha anat 10 partits seguits a Mestalla en la seva vida. Comença a pintar una volta més lo de la afició bipolar fa tres setmanes estaven d'ungles i pensant en el descens, ja ara estan pensant en Europa. Torno a dir, no és una qüestió que la pensi el València. Si l'afició del València estava a sis punts del descens i, per tant, amb port, normal, estant a la mateixa quantitat de punts, sis de la setena plaça, és normal, encara que queden més jornades, que tinga almenys l'esperança de poder entrar entre aquests set primers jocs, que després repassarem el que hi ha que fer eh, per a que el setè lloc done opció a jugar a Europa o no. Però és normal. I després se traslluís altre debat del partit d'ahir. Altre debat que no acabe d'entendre bé. Se traslluís en dos debats més. El primer d'ells, el de la ona mexicana que va fer el públic en el dia d'ahir. Miren, si anem a donar importància a que el públic de Mestalla faci la ona mexicana en un partit puntual, es una tontería tan gran y una estupidesa tan gran com que perquè un dia se li xula un canvi a Rafa Benítez dir que Mestalla xulava a Rafa Benítez. No podem fer de l'excepció una norma de, comp de comportament habitual. No podem pintar de l'excepció una norma de comportament habitual, perquè això és tergiversar les coses. Ahir Mestalla estava contenta, se ho estava passant bé crec que per primera volta en tot l'any. I el que va fer és agrair ixa complaença, ixa comunió entre la pròpia graderia, crec que la història té que més, més sabore amb la diversió de la graderia que en agrair-li res a l'equip i va fer-la una mexicana. Torna a dir. Fer de l'excepció un comportament habitual és tergiversar les coses i fer demagogia de la barata. I per últim, el debat que alguns s'han encabotat en dur tot l'any, el de Paco Alcácer. Per més que Paco hagi estat tres mesos sense veure porta, que els ha estat i no se pot obviar, per més que Paco hagi estat desencertat de cara a porta, que no se pot obviar, per més que Paco Alcácer hagi estat 20 partits sense marcar, que no se pot obviar, molts d'ells dins de la, eh, del període de, de lesió que va patir i que precisament li va tallar la progressió quan era l'únic equip que sostenia l'únic jugador que sostenia l'equip. Miren, qüestionar a Paco Alcácer és qüestionar que l'aigua puga banyar. Tan senzill i tan directe. Si d'algun jugador dels 25 que té el València a dia d'avui en plantilla no tinc dubte i crec que no s'ha de dubtar és de Paco Alcácer. Ahir arribava la xifra de 14 gols. I en els últims anys, en la, en la davantera del València i en la plantilla del València, és l'únic jugador que ha arribat en els últims 3 anys, torna a dir, a un mínim d'esta xifra. Jo imagine que també tot eh, queda imbuït per la pressió mediàtica que també des de Madrid s'està fent ja amb Fernando Torres. Que no vull dir jo que Fernando Torres no estiga fent mèrits. Estan ahí els seus gols. Seria estúpid negar els mèrits de Torres com igual d'estúpid és negar la trajectòria de Paco Alcácer. Però, clar, quan tu no té un representant que és comentarista d'una cadena de televisió i assisteix a d'una cadena de ràdio i assisteix a diverses tertúlies de televisió, és normal que la pressió mediàtica faci que ara mateix sembla que els medis de Torres siguen el triple que les de qualsevol dels davanters que estan entrant a la selecció. Esta història, en València, ja hauríem de tindre-la molt de pressa, però sembla que encara ens falta i sembla que en València, moltes voltes, desgraciadament, el sant de quan més lluny, més miraculós. I no sempre és així, senyors. Per a tancar, lamentablement, el Llevant ho ha fet un paperot. 5 a 1 en Granada el dia que te jugaves la vida. No aprofitar la resta d'oportunitats que t'ha donat la Lliga i, anant, i anar deixant tot per a última hora, ho diu uno que era molt mal estudiant, a la fi sol acabar malament l'equip en el dia d'avui no ha existit. Ha sigut agranat per el Granada. I crec que els responsables d'este llevant tenen moltes explicacions que donar. Els responsables en la llotja, per una planificació lamentable. El responsable de la direcció tècnica, Manolo Salvador, per una planificació absurda. L'entrenador que ha fet alineacions i canvis poc entenibles i els jugadors que, lamentablement, molt d'ells, molts d'ells, no han mostrat ni la meitat de sentiment per l'escut que defensen que els aficionats, que molts d'ells han sacrificat un dia de treball per a tirar-se 8 hores d'anada i 8 de tornada en autobús i veure el paperot indigne amb el qual els ha obsequiat en la seva plantilla la d'un equip que cada volta, desgraciadament, està més a prop de la segona divisió. 11 de la nit i 41 minuts. Vos recordem la pregunta, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta, és més optimista pensar en, el, eh, en la setena plaça de la Lliga? Per cert, ens diuen que tenim problemes amb el túnel i les aplicacions. Hem tingut avui un problema, sembla que s'han desconfigurat. Eh, Treballarem lo abans possible per a que pugueu tindre-les eh, al vostre abast. Arroba Esports 97 nit és massa optimista pensar en la setena plaça de la Lliga, com deia, és moment de repassar l'actualitat del dia des del nostre àlbum que sempre conté 5 fotos. A 6 punts, després dels últims resultats de la Lliga i la reacció valencianista, l'entorn pensa en la setena plaça que podria obrir les portes d'Europa com recordava en cuanto a quedar el mes amunt posible el entrenador, Paco y estarán. Con lo que hacemos en el presente podemos incidir en el futuro más cercano del Valencia y que no es lo mismo quedar el 12, que quedar el 10, que quedar el 8. Que yo cuando se hacen las estadísticas de, históricas de los clubs, pues quiero ser parte de la posición más alta posible, ¿no? Gallá y Cherisev no, Siqueira sí. Gallá una sobrecarga no estará disponible pero Getafe y Cherisev continua sense superar la seva lesió. Per contra, Siqueira només té dolències al turmell i sí estarà davant del, dels de Snyder. Fegulier reincorpora l'Algeria tornat als entrenaments després de complir la sanció imposada pel club. Falta per veure si tornarà a les llistes de convocats. Derrota quasi definitiva, llevant per 5 a una granada i deixa mínimes les possibilitats de permanència en primera. Rubén parla d'un partit en el que no han estat bé. La verdad que sí, que es un partido para levantinismo muy duro. Eh, bueno, la verdad que, es difícil, ¿no? Un día así perder, eh, como hemos perdido, ¿no? La verdad que, bueno, eh, no estamos muertos aún, vamos a luchar hasta el final. El domingo tenemos otro partido y lo vamos a dar todo por, nuestra afición. Esperan la gran cita, més enllà de Rebel el Tenerife este domingo, Valencia Bàsquet ya pensa en el partido front Barça el 8 de match y desde este matí ya se posado a la venda las entradas. 11 de la nit i 43 minuts. Vos recorda la pregunta. És massa optimista pensar en la setena plaça arroba esports durant la nit. Fem una pausa per a la publi i entrem a parlar de tots els temes que composen l'actualitat esportiva en el dia d'avui. Esports en valencià fins a, la, de, fins a la una de la matinada en la 97.7 ràdio a Esports 97 nit. La millor vesprada esportiva en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 5 i quart de la vesprada, el València busca en la capital continuar maquillant el tram final de la Lliga. Des del Coliseu Alfonso Pérez, Getafe, València. Viu el millor futbol en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. I a més, afegim el bàsquet. El rutilant València Bàsquet rep l'Iberostar Tenerife a les 7 i mitja de la vesprada en La Fonteta amb la narració de Juanma Romero. Futbol i bàsquet en la 97.7 Ràdio. Getafe València i València Bàsquet Iberostar Tenerife. Esports 97 el partit. El teu equip. La teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total información sobre los cursos populares, es con seis millors especialistas y el calendario mes completo del running en la comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión Información TV y en Superdeporte. Superrunning. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si crees en el humor a primera vista, estás de suerte. Prepárate para disfrutar del humor ácido de María Juan. Viernes 22 de abril a las 23.30 horas en Casino Tirsa Valencia. Reserva en la web desde solo 7 euros. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. Aparcar. Sin problema. 15 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces. Valencia. ¿Busques coche? Vine a la Fira del Vehicle Selecció Ocasió. Més de 700 vehicles revisats i en garantia. Del 22 al 24 d'abril a Fira València. La millor ocasió per estrenar coche. Sports 97 nit. El teu equip. La teua ràdio. Les 11 de la nit i 46 minuts. Tornava el València Club de Futbol en el dia d'avui al treball després de la aclaparadora victòria 4-0 davant el conjunt de l'Eibar i amb 9 dels 9 últims punts aconseguits, entre altres davant de, davant de rivals de la zona alta de la taula com ara el Sevilla i el Futbol Club Barcelona. Certament, esta era una història que se'ns havia oblidat a l'afició del València. El València cada volta que s'acostava a jugar contra un des de dalt, Aleti de Bilbao, 0-3, Atlético de Madrid 1-3, eh, Barça i Real Madrid empats en Mestalla, però poca cosa més. I el València guanya en el Camp Nou, li guanya el Sevilla i ahir, davant d'un equip que tenia per davant d'ell abans de començar la jornada, també acaba doblegant-lo i acaba eh, guanyant per eh, 4 gols a 0 i a més pues, fent les delícies de la seva afició. Tot això obri un debat, una esperança, la de la setena plaça, la del setè lloc. Què hi ha que fer per arribar al setè lloc? Un servidor feia un speech més còmic que una altra cosa este migdia en el eh, Murciélago, bueno, eh, barrejant tot una miqueta, encara que d'una manera més tranquil·la la cosa passa de la següent manera. Segons la normativa de la Federació Espanyola de Futbol, les tres places per a la Europa League seran per als equips classificats en cinquè i sisè lloc en la classificació de la Lliga i per al campió de la Copa del Rei, és a dir, el nou campió de, el campió de Copa té plaça en Europa League. Els dos finalistes per a la Copa d'enguany són Sevilla i Barça, i segons Federació, si el campió de Copa finalitza en la cinquena o sisena posició, Espanya tindria una plaça més en Europa League, és a dir, per al setè. Per exemple, si guanya la Copa al Sevilla, i la història abasta a Atleti o a Celta, el setè classificat jugarà a Europa League la temporada vinent. El mateix eh, passaria si el Barça és el campió de Copa i termina la Lliga entre els quatre primers. Alta de les combinacions, això també és combinacions que la primitiva, és que amb la setena plaça tindria billet europeu eh, el que tindria el europeu és el Sevilla en l'actual Lliga Europa que se troba en semifinals davant del Shakhtar d'Ucraïna i no està classificat entre els set primer, i no estiguera classificat entre els set primers de la Lliga. En aquest suposat, Espanya tindria 5 equips en la Champions, 4 primers més el Sevilla, com a campió de l'Europa League, i després, si el València acabara sèptim, aniria a la pròxima Europa League, acompanyat per el cinquè i el sisè, també si el campió europeu és el Villarreal i no acaba entre els quatre primers. I per últim, si el Sevilla guanya la Copa del Rei en Lliga i queda vuitè o pitjor posició, no hi hauria cap possibilitat mm, per al setè de classificació eh, per Lliga. És a dir, miren, quan arriba l'última jornada i vegem on està la València i vegem que ha fet el Sevilla, el Villarreal, el Barcelona, el Cacaola Granollers, el, el Estudiantes Caja Postal i, el, i los Dodgers de Detroit, mirarem si n'hi ha o no n'hi ha, perquè és que al final això... So, jo ja no sé per on agarrar-ho. Vull dir, eh, a més que jo sóc de lletres, jo més veig tres números i, i me mareche, jo me mareche. Eh, eh, mira que els companys de Super, per exemple, avui eh, ho expliquen bé, clar, però és que jo me mareche, no puc evitar-ho. Bueno, dit això, està com a objectiu del València quedar entre, el, entre els set primers, atenent al que va dir Paco Allestaran, d'intentar sempre quedar el més amunt possible. Sí, ja explicàvem ahir una cosa que més enllà, i encara no tenim la setena plaça en la ment, encara que algú ja m'havia dit mira els números, perquè si demà guanya el València i perd el Sevilla... Com? Bueno, eh, eh, però no estava en la ment. El que sí vàrem dir durant eh, tota la setmana fins al dia d'ahir abans del partit és al València li convé sempre quedar la més amunt possible per una qüestió bàsica, repartiment de la pasta de les teles. No és el mateix quedar el que fa 13 i el que fa 8. O el que fa 7. Val? Paco de i va dir que ell volia estar en la mayor clasificación posible y repasante los objetivos del equipo va dir eso Y luego los objetivos que les he marcado, que les he dicho que son los que nos tenemos que marcar es, primero, demostrar que somos fiables. Lo segundo, eh, ganarnos el respeto de la afición. El tercero, me parece que ha sido, te los enumero, tener credibilidad como equipo. Y el cuarto, aumentar la autoestima colectiva. Entonces, a partir de ahí, creo que voy a ser consecuente con lo que he dicho el primer día. El primer día dije que hay que preocuparse del hoy y que el futuro será en función de lo que hagamos. Entonces, lo mismo. Es decir, hoy, ahora mismo ya están trabajando en el campo para hacer la mejor recuperación posible y algunos entrenando. Y mañana, pues lo mismo. Y luego a partir de ahí, lo siguiente. Pues eh, a partir de ahí el següent. Eh, a partir de demà no, se refereix a partir d'avui. A partir de demà no, perquè l'equip descansa. L'equip ha entrenat en el, en el dia d'avui. L'equip ha entrenat en el dia d'avui eh, i hem sabut que no jugarà en Getafe per sobrecàrrega. Mala sort també amb les lesions musculars. És que en guanya la preparació de València ha sigut tan deficient que estan caiguent com a mosques un darrere de l'altre. Dos, Cherisev continua, i este no té res a veure la preparació de pretemporada, però a mi que Xerixef m'agrada, hi hauria que mirar de cara a quedar-se-lo, si abans pretén quedar-se-lo, el seu historial de lesions. Perquè tanta lesió a la fi, i me sap mal, eh? perquè mira que bon futbolista, però és per a pensar-te-ho, depèn del preu que te'l deixen. Per tant, Fegulí, eh, perdó, eh, Cherisev no acaba de recuperar-se de la seva lesió i tampoc estarà en Getafe, i és una pena, perquè després de veure l'espectacle ahir de la banda dreta Cancelo Rodrigo, un s'il·lusionava una miqueta en el que final, el tram final de campanya podrem també veure una banda esquerra amb Gallao, Siqueira i Chelisev. Certament, pinta bé, encara que Santi Mina està fent de categoria. I després Siqueira. Està per al segon tram del programa, Arturo, però me pots recuperar, per favor, el tall de Paco, de Paco Siqueira, d'ahir estaran sobre, sobre Siqueira, que ahir sorprenia a tots quan parlava de que Siqueira té una lesió cuasi crónica en el ¿y ¿De eso? Bueno, pues que ella... Mm, tiene una lesión pues que ya es medio crónica en el tobillo y que a veces le da problemas y bueno, pues eh, hoy después de cinco minutos ha notado en dos balones que ha intentado jugar hacia atrás con el tacón, que le ha pinzado ahí en, la articulación y, y, ya se queda sin fuerza y no ha podido seguir. Me diuen que vols accedit una miqueta en qualificar Paco i Estaran de crònica la lesió de Siqueira. D'un tormell, tocar, d'un jugador de 30 anys, eh, que ha patit dels turmells, però deia lesió crònica, me diuen que igual Paco i Estaran, però bueno, se'n vingui una miqueta amunt. De qualsevol manera, lo important és que Siqueira té molestes en el turmell, però jugarà en Getafe, en el Coliseu amb Alfonso Pérez Muñoz, diumenge 6 eh, i quart. Ha tornat a entrenarse Sofian Fegulí. A entrenar-se. Per què dic a entrenar-se? Eh, ja ho comentaven ahir. Ho comentàvem ahir. Però tornem a comentar avui. Si fora per allò estaran, no haguera tornat a entrenar-se. El que passa és que n'hi ha un conveni a fer lliga on els clubs signen i conveni. Bueno, els clubs no. Els clubs que trien a Tebas, Tebas signa i se conveni i com tenen que donar eh, tragar carros i carretes per a que després a Tebas l'AFE li aprova el calendari per a poder fer un calendari ad hoc a les televisions, pues, signen un conveni en el qual pues, a un jeta com Sofian Feulí que se nega a entrenar, no li pots pegar el pal que li tens que pegar. I això és la, la història. Ha tornat a entrenar. O canvia la cosa pff, radicalment pero radicalmente es De aquella manera O Fegolí no va entrar ni en las convocatorias. Otra cosa es... que después del, del casting el jugador pues, buiga... no acabar malamente la temporada de Valencia... que entre vos y yo... li la bufa pro Con ve demostrando toda la temporada, Y diga, ah, va, pues va a apretar, y apreten la mesa... Y Paco diga, ah, mira, pues, che, també com a missatge d'enviar a la bandilla, mireu, un tio que ha sigut castigat, s'ha reincorporat, treballa bé entre les convocatòries. És un bon missatge el que envies. Però... Ara mateix tinc jo més esperança de que Misca Melena que de que Febulí puga tornar a ficar-hi el que li ha de ficar un jugador professional. Mm, què voleu que vos diga? Vorem. Però, en principi, torna a dir, si és per Paco, hi estaran, Fegulí no va tornar a cap de les quatre convocatòries que li queden al València en el que resta de temporada. Com dèiem, demà jornada de descans. I per tancar, dos noms propis. Un, Danilo Barbosa. El València té molts fronts oberts per a refer la plantilla de cara a l'any vinent. Un d'ells és saber què fa amb Danilo Barbosa. Si paga els 15 quilates que val Danilo Barbosa o no paga. El jugador, tot i la mala temporada, està encantat i pensa que això és un club d'èlit on poder fer carrera, però, clar, cap a un València del low cost te vas a gastar 15 en un futbolista que malauradament no ha mostrat el seu potencial que jo continuo pensant que se té molt de potencial pues home, és una creïlla calenta damunt de la taula de Suso García Pitards entre d'altres coses perquè passe el que passe com ja venim amb la rèmora i el desgast d'haver-li entregat el club l'estiu passat a Mendes, si Suso entenguera de bona fe jo a Suso li vaig a predisposar li vaig a pressuposar sempre bona fe i autonomia de moviments, certa autonomia de moviments, fins que arriba l'estiu. Una volta arriba l'estiu, conforme vaig passant els fets, vull dir, jo no tinc una boleta. Jo sé que hi ha gent que... Suso no, no pinta res, Suso no sé què, Suso roïn. Doncs pues miren, jo tinc que veure -ho. I quan veig, ah, com jo el que faig és contar les coses quan passen i intente avançar-me als esdeveniments quan tinc informació, com la informació que tenim, jo no puc tocar ara, despenjar el telèfon i tocar-li a Peter Lim i dir-li li vas a donar l'autonomia a Suso? No puc. Què tinc que fer? Fiar-me. Fiar-me no. Estar expectant, vigilant. Si veig coses que Suso fa bé, diré, senyors, Suso García Pitar encerta, sí, així, allà. Si veig coses que no fa bé, dic, senyors, Suso està cagant, la sí, així, allà que crec que és el que ha de fer un, un, un periodista. Me puc enganyar, igual estic enganyat. Si s'uso de bona fe entén, igual que el tema d'Allestaran, que Danilo Barbosa <coughs> té un lloc en la plantilla de València i paga els 15 quilos, <coughs> perdó, i sa decisió comporta un desgast que no és de Suso, que Suso l'hereta. Suso hereta el fet de que l'any passat per haver-se carregat la secretaria tècnica i entregar-li el club a Nuno, que Nuno era ni més ni menys que la corretja de transmissió de Nemendes per a col·locar a Sitotxes que el <coughs> encara que després fitxa altres jugadors, molta gent dirà s'uso nota autonomia perquè li han col·locat a Danilo que és de Mendes. I miren, Danilo pot ser un bon futbolista. I a lo millor, s'uso tenint tota l'autonomia, entenc que Danilo ha de continuar el València però va heretar una pressió, un desgast que ell no ha generat. Perquè ara mateix el València és que és així, i com és així no el poden canviar. Tot, en tot cas, ja veurem què és el que passa. I per últim, en Anglaterra ha parlat eh, el seleccionador anglès, Roy Hodgson, que és un home ja major, encara congestionada, i ha parlat de, de Gary Neville i de que està molt feliç en Anglaterra i que ell es veu com a futur seleccionador anglès. anglès. Pues com diria aquell, visto lo visto, alabado sea Cristo. 11 i 59. Tanquem la informació de València, que reprendrem després en temps de tertúlia. Tenim per així mitja tertúlia que la tenim preparada per a entrar i hem de parlar, malauradament, del Llevant Unió Esportiva. <coughs> Un Llevant Unió Esportiva que ha patit una derrota que el deixa pràcticament sense opcions de permanència en primera divisió i sobretot una derrota dura que per el que suposa i per la manera d'arribar. En Granada ha estat el nostre company del Deli Levante, el mercantil valenciano, Pedro Valero. Hola, Pedro, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, què tal? Doncs pues imagina que eh, fotuts i, i malhumorats després de veure el nul rendiment que ha donat avui el Llevant una esportiva en el dia en el que se jugava la vida. Decepció, no? Com deia Rubí en la ràdio de premsa, estem a l'aeroport, estem a punt d'agafar l'avió de tornada uh mhm. -huh. cap, a, cap a València i, bueno, pots imaginar-te les cares entre els jugadors, el cos tècnic i també la, la directiva. Pues, eh, és un col molt fort, eh, hi ha molta il·lusió, molta esperança en que avui el Llevant poguera donar-li un, un cop de mal a la classificació, que poguera no eixir de la zona de descens, però sí estar a, a puntet, i no ha pogut ser. No ha pogut ser perquè l'equip no tenia imatge molt, molt, molt trista, molt, vamos, eh, pràcticament inofensiu en el primer temps, el Granada s'ha posat en un 3-0 en apenes 20 minuts eh, que han estat desconnectat l'equip y a partir de ahí ha sido un y no poder, ¿no? El, el equip de, de casa, el, el eh, de Granada, han el encuentro todo el, en todo moment y lo pichado es això, la imagen de, de, de vore que, que el ni de mapa ha en la lluita per el, para el partit y que ara queden no jornades, es un miracle para que llevan a acabar a salvarse y ya te digo que les cares avui, ara, en este momento son de, vamos, prácticamente de, de descens. Eh, ¿te expliques el por qué el Levant ha donat una eh, amb tan paupèrrima de les seues possibilitats justament el dia en què jugava la vida? Jo crec que és el gran misteri, no? El per què el Levant ha arribat a aquest partit, en la gran final per la permanència que estava, estava batejada i tota la setmana, ha arribat un llevant molt, molt, molt fluix, molt inofensiu, que, que apenas ha creat perill, que el Granada l'ha superat amb molta solvència, un Granada que tenia, també tenia molts problemes, ha sigut molt, molt superior i és el gran misteri, Rubi no, no sabeu contestar això a la roda de premsa i que, bueno, que ell també té part de culpa en això, de que ningú ha estat d'avui i és de veres, eh, jo crec que ningú jugador se pot salvar en el partit d'esta de, nit és el gran misteri. Per què llevan quan arriben estos, estos, partits, estos partidos decisius, de finals per la salvació? En quasi ninguna, menys en alguna en casa, ha sabut donar la, la, la talla, no? Ha estat molt per davall, per del que se suposa que un equip de primera que estar. Y, bueno, pues, eh, cuando un equipo no cumplís y no cumplís de forma reiterada en, damunt de la, de la CESPA, pues sol pasar que acabe sin el último. Pedro, te dicen que está a de d'agafar el avión. Gracias por eh, entrar al 3. A vos Al Al company del Levante, el mercantil valenciano, Pedro Valero. Miren, yo ya cosas que no entenc, val? Y no me pilla tanta de la actualidad del Levante una Esportiva me agradaría. Tiene una redacción más ampla, pues podría tener un redactor que ens contara todos los días qué está pasando. Pero... Pedro López Guia a l'esquerra no era millor opció que Orban? Rubí ha vist algun partit d'Orban en guany en el València? Eh, seria terrible lo d'Orban si Pedro López estiguera en la dreta, però per què Jefferson Lerma és lateral dret per a Rubí? Per què t'has carregat una parella de centrals fiables com la que tenies? Fedal i, Me la planificació de la temporada no hi ha per on agarrar-la. Mantens el cara sense creure en ell. Te'l carregues i dus un entrenador debutant en primera divisió per a salvar un equip que se'n va avall que no té res a veure amb Alcaraz. Jo crec que Manuel Salvador ja eh, va acumular molt de crèdit en les primeres temporades en el Llevant, però l'ha esgotat. 3 quilos i mig cuero. 3 quilos i mig cuero. I damunt, vages l'any en el que podries agafar un contracte de televisió de nassos la temporada vinent. Jo crec que hi ha que fer molta reflexió en el llevant d'una esportiva. Jo crec que Kiko, Kiko Catalán, al qual no li pressuposa mala fe, ha de mirar el que té en casa, mirar-se ell també a ell mateix, perquè en el món de l'esport no dimitís ni Perri. Però a lo millor Kiko Catalán ha d'entendre que possiblement la seva etapa en el llevant pues igual ja no està vivint els seus anys més juents. Quico Catalana millora d'entendre i Manuel Salvador, que demostra ser un molt bon secretari tècnic, però en el futbol, se, en el futbol i en la vida se compleixen cicles. A mi arribarà un moment en què un me dirà vostè ja no esté pastat davant d'un micro i miraran a ma casa. I sobretot, falta d'actitud avui en els futbolistes, superats, absolutament bloquejats, donant una imatge paupèrrima. No han tingut ni tan sols la osadia de morir en el terreny de joc per agrair-li als 700 valents que han anat, als 500 valents que han anat a Granada, el que s'hagin tirat 8 hores d'anada i 8 hores de tornada que se van a fer llarguíssimes per a aquesta gent. Crec que Llevant no ha estat a l'alçada de les expectatives. És molt complicat en la vida i en l'esport fonamentalment crec que és més complicat gestionar l'èxit que el fracàs el Llevant va abastar el major èxit de la seva història en la temporada, en la primera de eh, Juan Ignacio Martínez jugant en Europa i arribant a Europa. I a partir d'ahí poquet a poquet, a menys, a menys, a menys, sense voler voler les gerades de per què estava anant a menys. Vull dir, mateixa situació al nivell que el València després del doblet. Vull dir, en esta vida lo complicat no és gestionar el fracàs, perquè del, del fracàs, si eres mínimament intel·ligent, si tens una neurona més que Adil Ramí, per exemple, del fracàs a deprens. I a partir de deprendre rectifiques. De l'èxit, gestionar l'èxit és molt complicat. I en este país tenim, eh, malauradament, massa exemples. Rubi en roda de premsa, demanen disculpes per el sorpresa que tenim, eh, que ha parlat de que el seu equip avui està malament. Creo que hemos hecho una primera parte desastrosa, el equipo no estaba a la altura, en, en ninguna de las facetas del juego tengo que reconocer que, que sí, que la siento. Un Rubi que a veces se le ha preguntat, en este cas se li ha incidido en la figura de Orban i ha dit que podria posar verd a, verda a molta gent, el primer a d'ell pero que hay que intentar recomporar, recomposar como siga la moral de la tropa para competir el diumenge davant de Bilbao. Yo creo que hoy eh, me pondría verde a mí mismo y pondría verde a, a, todos, no, a Urbano, a todos. Entonces no voy a personalizar en un jugador y más cuando te estoy diciendo que lo que quiero es intentar el domingo pelear esta última posibilidad que tengamos y eh, al revés tengo que intentar recuperar el ánimo de mis jugadores. Y penúltimo Rubén García, otro del gol del Levant, que paraba de una derrota muy abultada en el día de hoy en cancha de Granada. Yo creo que el equipo en todo momento y hemos dado todo, ¿no? Hemos luchado, pero, pero sí que es verdad que el comienzo ha sido difícil, ha sido, yo creo que han sido muy superiores, sobre todo la primera parte, el primer tramo. Y bueno, yo creo que, que al final pues ya es difícil, ¿no? Eh, nos ponemos 3-1, pero bueno, al final también ha habido decisiones de penaltis que, que ha sido un poco más complicado. Berza Cicle de Grogues no estarà davant de l'Alet Bilbao. Simao, expulsió absurda, llevant-se d'enmig. No sé si eh, tindria pressa per arribar a València, eh, però no estarà tampoc davant de i de Bilbao. Com deia, mmm, no és qüestió de fer llenya de l'arbre caigut, i menys en el dia d'avui, que és molt dolorós per al llevantinisme. Però a partir de demà, esta nit dormirà poquet qui tinc, sobretot l'afició, sobretot l'afició, per de demà ja que alçar-se, prendre aire, mirar, mirar a l'horitzó com se mira el futur i començar a prendre decisions, per més o menys doloroses que puguen semblar perquè aquesta ciutat necessita dos equips en primera divisió. 12 de la nit i 7 minuts, tanquem la part informativa, obrim el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi, així, en la 97.7 ràdio, en Esports 97 nit. 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i 9 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports en 90 dit en la 97.7 ràdio. Tenim reunida part de la tertúlia. Imagine que el compi de Superesport Andreu Alvarola estarà tancant alguna pàgina o baixant des de la Relación capa sí, capa la radio Ja ens eh, acompanya l'amic José Muñoz Diabró. Hola, José, ¿qué tal? Bona nit. Hola, bona ¿qué tal? I també s'acompanya altre José, en que Pepe. Pepe Aguilar, ¿Qué tal? Bonanit? Muy Molt y como siempre com de estar d'estar amb vosotros. Bueno, pues eh, la pregunta que está enfrente en el día de hoy es eh, si es más optimista pensar en la setena Plaza con vos ella, ya saben que después de la victoria de Ir y habilitada per la lamentable classe mitjana que la Lliga de Tebas propicia en el futbol espanyol, el València guanya tres partits i no és que el València siga un club esquizofrènic, és que la Lliga és esquizofrènica, és que el València eh, és normal que fa tres jornades mirada cap avall perquè estava a sis punts del descens, tan absolutament normal com que a la mateixa quantitat de punts, sis, veig a diga, ui, si està a la setena plaça, no és una qüestió de que eh, el València o el valencianisme, l'afició de Mestalla, siga esquizofrènica. És que la lliga és tan pobre... No vas a dir la frase que m'ha dit un membre del club sobre el que pensava de la classe mitjana de la lliga espanyola. Però sí, és que la temporada que hem fet, que encara estiguem ahí a, a 6 punts, pues te demostra pues, això, que la, la, la, clase classe mitjana de la lliga espanyola és un desastre. El cas és que, senyors, Pepe i, i, José, y i José Muñoz, el València eh, no és que ho tinga a la seva mà, ha d'esperar que erra el Sevilla, però té possibilitats matemàtiques d'abastar la setena plaça, que després ja veurem si dona lloc a jugar en Europa. Però està eh, en la seva mà quedar-se té. Sí, bueno, jo crec que arribaré... Ara estem en ratxa. Vull dir, després, ja se guanya tot, no? Després dels tres últims partits i sobretot jo crec la victòria del Barça que ja és el, el que ens faltava un per, a, per a retornar l'optimisme al valencianisme, jo crec que sí que és possible fer-ho. Parles de la classe mitjana, però és que la classe baixa de la, de la, de la lliga com és. Vull dir, està pitjor com, encara. Que és que al final estàvem mirant-lo avui, no? Quan, en, abans jo me'n recordo en 42, 43 punts, 44... I s'ha de 44 i 45, eh? I ara estem en una, no sé, jo no sé com acabarà, però crec que 33, jo, pues mira, 34 punts, per lo menos. Ara mateix te dic, perquè no tinc la classificació mà, però te la busque de seguida. Però dir, no sé, jo no sé quan sumaran els de, els de baix. Suposo que ara que se jugaran la vida, pues, eh, algun punt però aniran, de baix a poc a poc. Però és molt complicat que, que sumen 3 en 3, eh? 31 eh? sí. que es Granada i està fora. Quan jo, quan jo, eh, sí. quan quan jo deia que me preocupava molt del València, la gent me deia, tranquil que en una victòria, quan estàvem en 34, sí, tranquil que en una victòria, jo deia, mm, cuidao, que igual una victòria... Però la FIBA tindrà que donar la raó que diuen que en una victòria. És que ara mateix la cosa està... Mm, eh, posam que vaig a deixar fora perquè té ja 40 a les Palmes. La cosa està 14 amb 38 el Deportivo de la Coruña, 15 amb 37 l'Espanyol, setze amb 35 el Rayo Vallecano, 17 el Granada després de la victòria d'avui passa a 33 i els tres últims 32 Sporting 18 31 Getafe 19 i 20 el Llevant amb 28. És que sumen molt, molt Poc, eh? sí. Sumen, sumen 35 molt poc. punts, com que jo te pots salvar. No, no, 35 eh, sí. punts, no te diria que no. No te diria que no, eh? eh a la fi va estar la cosa en no, 37-38, eh, eh? Entre altres coses perquè els de baix estan fent tan malament que, que els que se salven no van Sumen a necessitar molt poquet, més. entre ells. Els que se salven no van a necessitar molts més per, perquè els, els de baix estan fent molt malament. Però jo crec que també és una... Eh, no ha passat únicament en esta lliga, ja ha passat últimament... Ara perquè el Barça ha perdut... Ha perdut tres partits seguits, no? Havia, si no m'equivoque. mm però el que passava era la contradicció esta d'una lliga que era bipolar, una lliga en la que els equips de dalt tenies, per a guanyar la lliga havies de guanyar-ho pràcticament tot, i baix no n'hi havia, no hi havia un, un baix nivell que el que passava és que n'hi havia bipolaritat en qualsevol cas jo crec que no s'ha fet res en la lliga perquè per s'ha fet moltes coses en el tema este del fair play financer totes mm. aquestes mm. -hmm. històries i tal, però després en, en equiparar la lliga i veure com se reparteixen els drets de no, televisió no, la lliga, el, <coughs> el, fair play financer, el, fair play financer eh, mm, comença a partir de l'Atleti de Madrid. El Barça i el Real Madrid no entrenen super, perquè és tant la distància que n'hi ha de pressupostos d'uns a altres que ahí, això, no, no, no, se pot jugar... El, el gran negoci, a veure, el gran negoci de, de Tebas, eh, a veure, hi eh, ha, hi ha que conèixer qui és el personatge, vull dir, este, este Rasputin vingut a més en, perquè els dirigents de la, del futbol són el que són eh, pues eh, és, pues és un tipus és com un pequeño Nicolás, però del món del futbol, val? Ell era un advocat, especialista en concursals, eh, pues que s'arrimà, va fer un negoci en el Badajoz on va dur un empresari argentí Tinelli que va fonar el Badajoz, el va comprar i el va fonar després este va ser el advocat de Dimitri Peterman, ¿se recorda de Peterman que va a fonar a la vez y gran, gran entrenador, gran entrenador. <coughs> ¿Vale? Era <coughs> gran entrenador. I eh, no sabem com, com és un pequeño Nicolás que va ficar-se per els jocs, acaba tenint un càrrec en la Lliga de Futbol Professional. Val? I a partir d'ahir, ell comença el seu pla <coughs> que està en paciència perquè és un tio molt intel·ligent, val? no ens enganyem, Ara, la ment la pots tindre, pots tindre intel·ligència per a fer el bé o per a fer el mal. Val? <laughs> I este és... A veure, és que, som, el, la segona part, no? Els <laughs> que som <laughs> seguidors, els que som seguidors eh, i, i quasi friquis de Star Wars, Vull dir... Eh, eh, el lado oscuro. El, no, eh, no sé si, si, si, si t'agraden sí, les pel·lícules, sí l'únic que se conta bé en les tres preqüeles que haurien de ser esborrades del, del món del cinema és el pla de, de Palpatine per a convertir <laughs> eh, la república a l'imperi. Pues això i ese mateix pla és el que eh, té amb temps eh, li, calificaries, tebas... li calificaries com l'emperador. No? Sí, sí, evidentment, és el gran emperador del, del, del futbol espanyol. <laughs> Eh, per a eh, començar a que començar a fer una aliança amb certa televisió, que tots sabem la que és, la del seu amic Roures, mm. començar a fer que els clubs, per els primers ingressos televisius, començaren a gastar més del que tenien, sense cap control financer, i una volta els clubs ja estan afonats, ell parla en la tele per a que li donen els clubs quatre almoines, perquè són quatre almoines, quatre cacaus, però els clubs estan tan ofegats i els necessiten tant que que firme la mort de Manolete. Jo li diria al senyor Tebas perquè quan era vicepresident de la Lliga de Futbol Professional ell no estava tan interessat en implantar el fair play financer. Mm. Perquè el que interessava és que clubs gastaren, Bé, que s'endeutaren se no? i que a partir d'ahir, en les quatre cacaus que ell trau de la tele, mentre li arregla el saquet a Madrid i a Barça, que estan en alta dimensió... Sí, Atlético de Madrid es un poco ara té un gran equip, però sí que és veritat que és molt més una qüestió de lo que és el propi entrenador, sí, l'equip eh, eh, i lo que juga. Simeón, etcètera, etcètera. No, I de i, més... i de l'enginyeria financera. Que I de l'enginyeria financera sí. que li permeten a l'Atlètico no, de Madrid, que, també és cert. Com a plantilla no és comparable a lo que és un Barça o un Madrid. No, evidentment. Fet, no, no, és, més, jugar és, és més plantilla, és més, és més cuina d'autor. És més que... el que parlaven de lo que ens agradaria que fos el València, no? Sí, en efecte, ni més ni menys. Però és el que va ser el València de Benítez, sí. que va guanyar les dos lligues. 11, 15 días en ganas de jugar en dos nasos, eh, sí. compromesos al 100% i sabent cada un exactament el que tenia que fer perfectament perquè quan fallava un se, se, se quedava coix la, la caïra mm. però clar, eh, si tu tens aquests tios, si tu tens aquest equip ben format, ben psicològicament mm, amoblat com aquell que diu, i que van tots a una perquè van tots a una, i això sí que és un mèrit que ha aconseguit, ha aconseguit Simeone que, que ha fet un equip que funciona com una maquineta, un, un rellotge suís, que no, no varia res i funciona perfectament, pues això és el que damunt tens algo de qualitat, perquè estos anys estava a mi, naturalment més un tio que m'encanta, eh, pegant en, en la... Jo li vaig dir a Manolo fa un grapat d'anys que grit, manera el bo i no me vaig equivocar. Correcte. Mira, mira Correcte. Mira, I darrere, pues, la fortalea que que té darrere en, en, el, en els sudamericanos, porque perquè són els <laughs> el els que manen la defensa de l'Atlètic, mm -hmm. és increïble, eh. i és, i és un equip format darrere per avant, com, com tots els, els bons diuen que se formen els equips. Ara, no pots competir en la BBC, la NFL, la JFK <laughs> i tot el que vulguis, perquè clar, no, això està la gran trampa ese sistema, quilos, la gran trampa d'aquest sistema para que visquen tranquils des de dalt i la classe mitjana s'empobrisca, empobrisca és que hi ha tanta diferència entre el repartiment de televisió de la classe mitjana de la resta de lligues i la de la Lliga Espanyola que tu tan sols, <clears throat> no tan sols perds, perds capacitat competitiva amb els dos primers <clears throat> si més no que la classe mitjana de futbolistes que a tu te podria ajudar a competir com en el seu moment va fer el València és impossible que l'abastes perquè la fitxa que li paguen a aquest jugador la que tu pretens en Anglaterra o en Itàlia o en Alemanya sí. Vull dir, de fet. per exemple, un futbolista extraordinari que el València estava molt interessat en el seu dia i que li haguera vingut molt bé a la, al, al seu mig del camp. Eh, Borja Valero. Li haguera vingut bé, però... Però no. quan li estan amollant a Borja Valero Home, no. en la Fiorentina? O, o... Cazorla, què li estan amollant en Anglaterra? O... És que no pots competir. Ara s'estava parlant, jo l'altre dia sentia que el València estava interessat en Raúl Albiol. Mm -hmm. perquè ell de fet volia tornar a València i tal, però... Que, Què li estarà pagant del Nàpols? Pues estava, jo, jo, vaig, jo vaig sentir l'altre dia que estava cobrant 2,6 nets. Una, mortera. Clar, un tio, un tio que també, pues això, també té 30 anys per a 31, que Correcte. compleix el setembre i tal, i clar que al final és una complicació. És que és la gran trampa sí, sistema. Sí, jo soc molt valencià, Tu, Que tu, Real Madrid, que tu, Real Madrid, t'enganyes en 30 de Danilo i no passa res. Tu, València, t'enganyes en 30 de Negredo ja, i l'has cagat. Estàs mort, sí. I és la gran trampa, sí. Jo dic que Palpatine va fer el sistema molt ben fet, però molt ben fet. Sí. sí, però bueno, jo crec que de totes formes, eh, al final, jo crec que això s'ha parlat molt també, que la, la qualitat de la Lliga, eh, quan hi ha tanta diferència... No, jo jo me'n recordo abans com eren les lligues, en les que sempre n'hi havia un equip que podia fer la sorpresa, eh, n'hi havia una, eh, una competició de veritat Redeu, en la que tu podies... Leicester, tu podies... se estaran passant ben a Anglaterra. Clar, tu podies, tu, amic, tu, tu podies deixar-te punts en qualsevol lloc. Tema, Ara ja no. Sempre me deia lo, lo mateix. Dime quatre jugadors del Betis. És veritat. Ara ja no Moviment tens... Ja, no, ja no I tu abans te coneixia l'alineació del Betis, eh? Perquè tenia internacional... Sí, això és veritat. Inclús quatre jugadors del Màlaga, mira el que te dic. Sí, sí, sí. sí. Antes havia pràcticament tots els jugadors que jugaven en primera divisió. Sí. I ara no coneixes més jo que els teus Jo pensava que era perquè feia lo de la Lliga de Cromos. No, no, no. No, no, no, no. no, no. per culpa de Tebas. Perquè el Betis... El Betis me, me tenia la tertúlia pensant, eh? I de vegades col·locava dos del Málaga también enganchaban a uno. Sí, no, y había tenies... uno del Eibar que destacaba y va a jugar dos partidos en la selección y siempre había alguno per, per ahí per els sí. equipers de mitja país a taula que sempre estaven destacaven no, de, de fet, de fet, res, ara no. ara ja ara no. el, el màxim objectiu que podia arribar el València o qualsevol mm. equip de, o sea, com, com de la nostra categoria era quedar tercer eh, ja no no ni havia ja més a, a principi de temporada entrar en Champions League ja era, ja era o, o, eh, complir l'objectiu és veritat que és difícil guanyar una lliga, però en aquestes situacions és que és pràcticament impossible. Tu no pots guanyar tots els partits com un equip com el València, si no és, mira, pues, en aquesta lliga segur que no. <coughs> Eh? Al que anàvem de principi, Senyors, és possible la setena plaça? Jo crec que sí. Jo, mira, l'altre dia, eh, perdona, en, en la tertúlia està de, la del murciélago, uh mhm. -huh. eh, que sempre no, sé, no pensava que estava de broma, però eh, va preguntar, què penseu del partit en l'Eibarda? Jo li vaig dir, mira, partit d'Olés en, el, en la grada i Paco oh. Alcácer vaig, vaig dir que, que, que clavava dos, al final van ser tres. Tres. Jo crec que el València ara està, està de dolç i tenia, tenia ganes de, de començar a jugar a algo. Per la, la, la banda dreta juga... <laughs> O sea, Rodrigo París, que és un altre jugador, Cancelo... La banda dreta va fer barbaritats. La, la banda dreta d'ahir va ser... Deien de broma, però... Ciència ficció. Pepe deia que, que ayer, ayer Cancelo era Cafú. Cafú, <laughs> que, la, que la sensació és esa. Jo crec que ara el València pot quedar, pot quedar sèptim, però bueno, ja després veurem si, si això condueix estic... a Europa o no. deixes per un segon, sí, perquè aprofitem per a saludar al nostre company de Superdeport, Andreu Valperola. Hola, Andreu, què tal? Bona nit. Manolo, bona nit, com estem? Com estàs tu? De categoria. Ens ha canviat una miqueta la cara, no? Sí, ara, ara és altra cosa, eh? Ara el tema... Que, que durarà un parell de més o menys la lliga, eh? Ai, som, som com el que arriba tard a la festa. A quan, ja les xicones estan agarrades. A, a quan descenden la Champions? En un, en un, en un parell més... En, en, en un parell de més o menys encara arribàvem. <coughs> Jo el quart jo no sé quan el tenim, però sí que sé quan el tenim el setè lloc, que avui ho expliqueu molt ben Superdeporte què hi ha que fer per aquest setè lloc, però jo al final me faig un... Bueno, quin mal de cap, eh? <coughs> Mira, Avui hem risc prou en el Murciélago quan no, té... Ah, que jo estava en la teua reflexió que t'has sentit a migdia. <laughs> Però tenia un dubte. Sí. No sé eh, si dependia del partit de la jugoplàstica en el... Mira, en el Gorrial de Vigasoa... Te ho dic... Que... No, no, però pitava Monfils, no? <laughs> Espera, ho dic que ho tinc així. A veure, la... la... Ah. Es que no me queda clara eso. Yo te digo, yo te digo. Si, si quitábamos... ¿Y <laughs> era la yugoplástica mira, entres en Europa League, sí. Entres en Europa League, sí. El Barça que era campeón de Liga y el Atlético de Madrid de Champions davant el Real Madrid. El Sevilla eh, guanya la Copa del Rei però per Europa League davant el Villarreal. Quedan 5 i 6 respectivament. Aleshores, puja el Leganés. Se salva l'Albacete de César Ferrando. Això produeix un forat. Si Raúl Garrido salva l'Olimpi de Xàtiva, aleshores Clesa Ferrol i guanya per més de 20 punts al grup OIFA Granollers, el que comporta un triple empat entre Armstrong, Aldrin i Collins, en el qual el Pozo de Múrcia empata un amb el Jaim Paraíso Interior i entra en joc una victòria per més de 7 gols en la final de la IHF de la metaloplàstica de Sabac davant del Tussenès en alemany, eliminant prèviament en semifinals per 3 o més gols al Gorrega Vidasoa, amb el qual se produeix una vacant en el Gran National perquè s'ha mort un cavall per triquinosis. I si a més vas per la part del quadre oposada a la de Gael Monfils, s'acaba donant que siguen 7 uns dies i voté altres, segons faig les comptes, o l'exministre Soria o Paqui Rir, acaba jugant a l'Europa League. I el tecnidor està, està claríssim, no? Estem ahí ja, eh? No, està ja, ja ho té. Estem ahí. Andreu ja, ja ho té clar. No, no, acaba de quedar psiquiàtric perquè se m'enduguen. I el tecnidor torna, torna a primera. I el tecnidor és correcte. Estem pegant-li botes. A més, era graciós. Està fet, està fet. A més, és que era molt graciós perquè eh, on des de la, des de la seva eh, posició de privilegi, que és la de pues, eh, tindre una pàgina quasi ja amb 7.000 followers, la gent volia afegir i anava cadascú ficant un suposat però anava a contradir-se l'ate rectific... bueno, arriba un moment que jo, clar, se me va córrer esta idea per la nit perquè dic, mare de Déu quin desgavell n'hi ha el que hi ha que fer és sí o sí quedar-se-te Jo crec que lo que pot fer el València és guanyar lo que li queda uh -huh. ojo, i no és fàcil lo que li queda no, sobretot, no. I sobretot al Madrid. fàcil, eh? Sobretot al Madrid. No, però és, és que ah, ho, estàvem comentant un dia, Manolo i jo, en una tertulita que teníem fora de, de ràdios i de tal. De rècord. Eh? Sopant. Sí. Anem a dir les coses, eh? No. Que la gent te pida privada que, i tenim no, amics tots. Que també sopem. Que, sopam bé. Que, sopam bé, sí, sopam bé. Sopam bé, si sopem, sopem bé. Tontat ni una. Es que le, le han fotut la lliga al Barça. sí, però espera que ara li anem a fotre la lliga al Barça. També. Home, però pues bueno. l'any passat eh, va treure l'estadística, no recorde qui era, eh, no recordo en quina ràdio la va sentir nacional, que de les últimes 15 visites del València a canxa dels líders que Krekeren mm, eh, ah, sí con 7 victòries, 5 empats i 3 derrotes. Era una barbaridad vas a casa del líder y li casques. Sí, el veritat, el Valencia es el Pepito Grillo de la, Liga, Eh? No voy en lligues, pero en fotre son especialistas pero eh? la, contraria la no la traves. Quan vas a al último. no la traves. no, la no, no, eso no Ahí se descompensa. la historia la història. La pirina no se gasta, pero el paracetamol y el ibuprofeno seguro en, cambio en cambio des d'Emery, no? La, la, la crítica sempre era que no guanyàvem els grans, ara mira, per lo menos <laughs> mai, mai tenim el que volem. El eh, que sí que està clar, i Andreu, que xafa també per tots els dies, és que l'ambient ha canviat. El ambiente és un altre. El ambiente és... No, res, no, no, el ambiente no té res que veure. És un altre. Jo crec que ara els futbolistes disfruten jugant al futbol, que jo mm, crec que antes era una... Eh, mira que és una cosa sencilla, no? I és una cosa elemental, uh -huh. sobretot en, en el futbol, que és un choc, i jo crec que antes no, no se donava perquè hi havia una, hi havia una espiral d'autodestrucció, hi havia... Eh, no, sé, no, no, no, eren, no eren capaços d'eixir d'ahir, el context que els ha donat Paco ahir estaran, eh, diguem que convida no? a, a, a desencadenar el moment de, de, de cada un, hi ha un moment generalitzat de confiança, vegem a Rodrigo que fa coses que antes no feia, a Cancelo a aparèixer, eh, Abdenur, no sé si, si mos l'han canviat per un altre i no mos han donat <laughs> compte. És ell? No sé, veiem futbolistes que estan, jo, que estan mostrant la seva versió. Jo me feia aquesta reflexió. Inèdita fins ara. Ara, ara és la roca. Ahir, <laughs> ahir, ahir en Manchester, a nit en Manchester, Gary Neville diria una, o que arròs que són. Són uns cabrons, <laughs> diria que són uns cabrons. O dos, ja m'agradaria a mi haver entrenat este equip i no el que me donaren. <laughs> Perquè és que mirant lo que feia l'equip a ell i lo que feia el Neville, no me pots pensar ni dos un, coses. Un dels flasos, un dels flasos que mos dit el partit d'ahir i que és el que estem comentant un poquet, hi ha una de les xuaes que ataca el, el per, per la dreta, uh mhm. -huh. passa el valor que se la minxa la defensa, uh mhm. -huh y está el Inui, Inui el, el, Takashi Inui. El Inui. que le pega una cascada aquí que la, que la rebenta y la tira, yo creo que a les mm. banderes. La, la defensa és la mincha pero veus tres tíos arribar com a baus intentant tapar la portería. Isa, pero a mí... Que antes, antes no se veía. Isa, pero a mí, mira, pero lo que día del clima... Antes ah, no a, se Pero lo que día del clima, Andreu. Tres tíos como Baus intentando tapar, que antes se veía entonces sin clavar mirant i si era, com que diu el ninotel, que, que girava, girava... Abans, abans ja havia tal por per fugir de la crema, i Andreu segur que, que, que m'ha donat la raó, i vosaltres també, i ahir ho comentàvem en la transmissió, que abans un futbolista errava, val? i la resta es quedaven quiets. Mm, Digue, que quede clar que jo no he sigut aquest que inventar-me no, no, este marró. No, no, perdona. Y, y, señalar. Y, y señalaves. Señalar, y señalaves. Mis casos que Ahir, señalar. per exemple, hi ha una pilota que juga malament Mustafi en defensa i van Abdenur, eh, crec que és Cancelo i Javi Fuego a tapar de seguida. La de Takashi Nui que acaba de... També, com, vull dir, el equip ha canviat en la solidaritat. Sí, jo crec que l'equip cre eh, està creixent en, en, en dos velocitats una és la confiança, i això repercuteix en el, en el rendiment individual de cada, de cada futbolista i també en el col·lectiu, i després en l'apartat físic, no? Jo trobo que, que l'equip va, i va molt més que anava, primer, per una raó... Però Paco... Per, per, per, per pa, dos raons. Paco perdó, ho perdó, no, poco, eh? Per, per, sí, per dos raons. Eh, una, el calendari no és el que era, és a dir, tu ara no tens un, un partit entre setmana, un dimecres, diumenge, llevant esta setmana que tens el partit de l'Eibar, i això te dona temps, te dona molt de més marxa per a, per a preparar i tal, i, és que al final això, això és vital perquè tu te dones temps a treballar la tàctica l'apartat físic i l'apartat mental era un equip que estava estressat ja, Andreu, que estava soles, estressat soles de voler la velocitat en què funcionava en què circulava el balo ahir clar, no té clar. res a veure en qualsevol altre partit no, clar que, que no, l'equip ja, ja, ja l'equip té, un, té un guió molt més clar i ha sigut atrevit perquè jo me'n recorde te recordes que va fer una mini pretemporada que també va generar els seus dubtes. Per el tema de l'estat físic de, dels jugadors va fer una, una mini, quan va agarrar l'equip, va fer una, mini, una primera mini pretemporada que, que pensàvem, digue, que, pensàvem digue, que podia ser contra... Però, però José... Paco? Paco Allestaran sí, quan arriba... No, no, l'està fent, de fet, i, i, la, i la milloria, segons Paco Allestaran, no arribaria fins a falta de dos partits per al final de Lliga. Ell està descarregant pues a l'equip de PSG, que no, això... Mm. Primer és molt complicat tocar-la... Vull dir, Paco Allestaran dona quatre idees en les, en les dos o tres rodes primeres de premsa, i a més, luego és que esa bola del físic, que jo crec que tenia trampeta perquè el que volia era eh, eh, donar-li una quartada als ah, futbolistes per llevar-los la pressió. Diu tres coses. Una, del tema físic. Diu, però que deia abans Andreu, quan diem, la gent m'està dient que ojalà passa això quant abans, i jo us dic que això és una errada, que el que tenim que fer és disfrutar. Perquè disfrutant, si, si tu te quedes quiet, sí, si tu te quedes quiet esperant que, que això acabe, mal. Tu tens que actuar sobre els esdeveniments. Mm. Per tant, y hay que disfrutar. Dos, tinde la pilota. Publicava Superesport el segon entrenament, te'n recordes, Andreu, de Paco i Estaran, que ell volia que... I l'altre dia en el Camp Nou, tot i ser el Camp Nou, sí. més enllà del segon gol, que és una hora d'art, el València sí. tingué 3 o 4 o 5 possessions llargues de pilota. Mm. Un, un inciso, Terç, un inciso. Sí. Jugar al porter, antes no jugar al porter. Altra. 3. Filosofia Valverde. Ahí estan en les seues dos primeres de la premsa, diu no vaig a complicar la vida, vull una idea bàsica i machacar-la. Tu al futbolista, i més quan està en aquesta situació, si li plenes d'idees el cap, circuit. Què va fer Valverde quan arriba al València? Pam, pam, pam. Oh, Com no. estem veient a Parejo? Parejo és el Parejo de l'era de Valverde? Sí, jo crec que... És que... Jo crec que hi ha altre factor, perdona, jo crec que hi ha altre factor, que, Endavant, que, que és que els futbolistes... Eh, estava en una situació complicada i jo crec que des de fa ja dos mesos o tres mesos o des de que Mestalla va començar a, a cantar Nuno Betellà en el partit contra el Betis de la primera volta però els futbolistes ara s'han vist que no, que no tenen més marxa eh? que, no, que no hi ha més volta de fulla que se anaven a la segona divisió eh? i això jo crec que ha fet que ja donen un pas endavant i ja per fi eh, l'equip competisca i ho deixa tot i això, juntant-se a tres factors fa un altre València. Fa que parega que aquest equip no té res a voler amb el de fa més i mig. 12 i 32. Anem a fer una pausa per a la Publi i eh, hem parlat del tema de moda, la setena plaça. Anem, par anem a parlar d'altre tema que estem segurs que tampoc pràcticament se va parlar de final de temporada. Està fent mèrits i estaran per a ser l'entrenador del València la temporada vinent. 12 i 32. Vinga, fem una pausa i tornem. Temes novedosos, fresquets d'avui. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia, si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 6 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? cocotas. ¿Cómo? cocotas. el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas. uno más de la familia. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia. La mejor vesprada esportiva en la 97.7 Radio. Diumenge, desde el 5 de la vesprada, el Valencia busca en la capital continuar maquillante el tram final de la Liga. Desde el Coliseu Alfonso Pérez, Getafe, Valencia. Viu el millor futbol en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. I a més, afegim el bàsquet. El rutilant València Bàsquet rep l'Iberostar Tenerife a les 7 i mitja de la vesprada en La Fonteta amb la narració de Juanma Romero. Futbol i bàsquet en la 97.7 Ràdio. Getafe València i València Bàsquet Iberostar Tenerife. Esports 97 el partit. El teu equip. La teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro Si te agrada el l'esport, esta es la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio Tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea, nos tuiteamos. 12 y 36. La pregunta. Eh, es más optimista pensar en la setena plaza diu de Hidalgo Gómez. La lógica diu que es muy difícil, pero después pensé que mereix el rival a fotre y en em motive a tope. claro que Víctor Codoñer. <laughs> Sí, no nos vengamos arriba. Esto es como el alumno que se, eh, que se pregunta en junio qué puedo hacer para aprobar Eh, diu Lluís, la temporada que ve o aquesta, la de la que ve és més assequible. Eh, Pedro Fuertes Muñoz diu que no estàs a ser optimista perquè hem tornat amb un valencià. Auxia Estilet diu ara portem una, una dinàmica que fa somiar en aquesta plaça, com diria aquell, el futbol és un estado de ànimo. <clears throat> Iván diu, difícil, difícil, no impossible, va ser clave ganar el domingo. Ojo que el Getafe avui ha guanyat 1-2 en la noveta. Eh, Juan Bau diu, creo, creo que se puede creer si no gana la Europa League el Sevilla. Amunt. Eh, el comité de sabios dio excesivo. La afición sí que se lo merece, pero esta plantilla de niñetos acomodados, no. Tavo de Benimodo. Diu, optimistes sí, però va amb el nostre caràcter, amb el nostre ADN, que seria de nosaltres si no fórem d'aquesta manera. Eh, diu que invertir, hay que intentarlo, soñar es gratis y sería una bona alegria després de la temporada que hemos vivido. Ricardo Pascual diu, pense que sí que es pas optimista, que hi ha que pensar sols en donar una bona imatge i anar partit a partit. No comencem ja a somiar. Eh, de Davis Diu, jugadores que no era tan complicado. Además es el plan perfecto, que el Sevilla no gane nada y quede octavo. Merche Navarro dice, está un poco difícil, pero no imposible. En un poco de sol podría ser, no ni a que perder la ilusión. Luis Ibáñez Diu, no quedamos séptimo ni de coña. Aún quedan jornadas, además no merecemos Europa, aunque al final mandan los puntos. Cayetano Diu, ya que no dependen de altres y que falle, presupuesto ya que no dependen de altres y que falle en de este mes Jack Diu, eh, mucho me alegraría, claro, pero lo veo muy difícil. El, eh, el, despertar ha sido un poco tardío, pero disfrutemos el fin de liga. José Ríos Almudever, estaba preocupándome y Ah, no, esto es el tema que tenéis problemas, problemas, disculpas a disculpes aplicaciones de móvil y el TuneIn. J. González diu, por supuesto que sí, pero después del año que llevamos no viene mal ilusionarse un poco. Rosa diu, no, eh, no, pero sí. Valencia Opinión diu, para nada, viendo la tendencia del Valencia y Sevilla, quedan 12 puntos, es lo menos que se puede pedir. Eh, Peter diu, personalmente me parece una broma estar hablando de Europa. David, yo estoy hablando de la setena plaza siempre. David, amigo Moya, diu, sí, pero habrá que seguir confiando que el Sevilla siquiera sin ganar como visitante. De momento seguir con el partido a partido. Y diu, lo más triste es que todos los de abajo, diu Vino Molina, eh, con pocos puntos, han puntuado contra el Valencia. Eh, Diu no es más optimista, les son poques, Pero matemáticamente es puga per la setena Plaza. Y Enrique eh, eh Cres diu... Si ganamos todo contando que el Sevilla no le gana fuera ni a un equipo que entre en Neville ¿por qué no? Eh, Daniel, eh, Jacob Baeza diu el, lo del también y Jorge Méndez Vélez que diu está bien que se marquen su objetivo para motivarse, pero han tirado la temporada a la basura. Fracaso igualmente, sí, yo creo que la temporada es igual de, de fracaso. En todo caso, se podrá el milagro de la setena plaza eh, pues seria un premi que t'hagués trobat. Però la temporada és un desastre, sí o sí, de dalt a baix, d'esquerra a dreta i en diagonal, com la mires. Eh, I sí, lògicament, eh, està en favor del València, en contra està el calendari Sevilla i, perdó, Villarreal i Real Madrid, són els dos partits més importants, mm. encara que el Villarreal, que com el del València, Mestalla, ja veurem, eh, el, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Bernabéu, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el el Madrid José, te vaig a contar, te vaig a contar una anécdota. La, la te... No vaig a dir noms, com diria que, que els cognoms suficient, però no, vaig a dir, no vaig a dir noms. Jo estic, jo estic motivat. Quan l'any passat un servidor entrava per a narrar el València Real Madrid empatados en el Bernabéu, val? davant de mi anava un periodista valencià que a voltes ha viatjat amb la selecció i per tant té certa relació amb periodistes de, de Madrid i tal. Mm -hmm. No hi ha tants, eh, Manolo? Eh? No n'hi ha tants, eh? Està, està donant moltes pistes. I estava parlant amigablement i, i este periodista, com a cosa normal, perquè per ells és normal, li va dir, mira, no li pegueu voltes. Com el Barça guanya, guanya avui, estaven jugant a la Lliga, el barça uh mhm. -huh. del Bernabéu no eixia a les tres punts. Si el Madrid està jugant a la Lliga... Per què ho dius? Per tens... àrbitres? <coughs> el arbitratge de Clos Gómez en el Bernabéu és del 0-0 al 0-2 és un, i a partir del 0-2 en aquell partit és un habitatge... O sigui, Pepe li fa una entrada... Sí, me recorde. A Piatti, que des de, d'aleshores de, Piatti, de, Piatti no s'ha recuperat. Entrada de les de Pepe. Entrada de les de, de, les de Pepe, val? Vull dir, l'habitatge canvia. Però bueno, de qualsevol manera, 9 de 12. <laughs> ja estem així. Espera, 9 de 12. <laughs> I el Sevilla, en lo que li agrada puntuar fora de casa a una Emery, el Sevilla no guanya fora de casa. I això pot ser bo. Dit això, Yo no sé si me lo creen, ¿eh? ¿El eh, qué? ¿Lo de que le agrada puntuar a una Emery no, de casa? No, ah, no, ah, perdón, no, perdona, no sé, es que como he dicho... Lo de Sarvis, lo de Sarvis. No, lo que, lo que vaig és arribar a la plaça. És complicat, és, complicat. és complicat. Bueno, és molt complicat, i a més, jo estic en, en un dels seients que ha dit que no s'ho mereixen. Mm -hmm puc dir que me fotria molt, no?, no arribar, no? Eh, sí, me va ah, fotre ah, molt. Al final també te mereixes el que però, fas al final però, de la Lliga. Vull no, dir que al no, sí, ja la venen el, el, el sisis. ISIS. I si hagués bueno, ah, arribat ja, Paco... No, mira, jo, jo, jo parlava una persona... A, a, i, llevat, jo avui parlava una persona que m'ha fet aquesta reflexió i li dic, mira, no pega amb el tema. És que no s'ha vist per res, ja. Clar, és que això no pots... No pots però, que jo crec que el que, lo que tocarà, de veritat, és disfrutar. I no, i no, i començar a pensar... Que quedem sèptims, pues perfecte. Que no, pues també. Que li guanyem... Jo, mira, mira, jo, no, jo firme guanyar en el Bernabéu i no quedar sèptims. No, i també, <laughs> i no, estos que avui estem no. exalçant i alabant és i tot... És que som un antimadridista. sí, que... Eh? no, no, Benvingut al club. I sí, José, jo, jo també. <laughs> Jo també. I estos que, que estem exalçant avui i alabant que si Cafú, que si l'altre, que si uno que fa tres, el parejo és només que se mire un poquet també el Melic, eh? No, no, Home, evidentment. Clar, però... Això no pot tapar... Ai. Este final, este final lluïdor de temporada evident, evident. no pot tapar el desastre absolut. Nuno tindria culpa. Home, la planificació el la gos que passa per ahí pega la, la volta al revés del camp tindria culpa. Un, e- un, també, eh? equip, eh? també. un equip que està jugant també, eh? Champions eh? League, que acaba com acaba, com, com, també com, com se'n va d'Europa, que això també és un altre. Com se va en la, en la fase de grups. Te tira el que, és, que és lamentable. I després, com acaba sèptim, <laughs> és que ja estem parlant de que acabar sèptim seria una... <laughs> eh, també de, de posar les coses en tal, però jo crec que de totes formes jo disfrutaria el que queda temporada. No me avançaria a, fer, a prendre decisions d'entrenadors i tal per lo que ens passa, perquè coneixent també a este Alim, que no, tu no te recordes com va guanyar dos partits Neville i ja li oferien renovar, tal i qual. pues, Que jo crec que el que hem après esta temporada és que ha de planificar-se bé. Mira, com hem d'entrar en la continuïtat de Paco estaran. anem a fer l'última pausa per la publicitat i ja en l'últim tant de programa parlem de, de Paco... Ja te dia, un altre tema que tampoc... Aneu a sentir pràcticament parlar d'ell, si Paco ja estarà de continuar o no, o si està guanyant o no la continuïtat de la temporada que ve. 12 i 43, pausa i tornem per a rematar l'esport durant la nit d'avui. Vinga. Busques cotxe? Vine a la Fira del vehículo Selección ocasión. Mes de 700 vehículos revisados y en garantía. Del 22 al 24 de abril a Fira Valencia. La mejor ocasión para estrenar coche. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces. Valencia. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco, ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Sí, sí, a ti. ¿Eres taxista? ¿Te gusta marcar la diferencia en el trato con el cliente? En Taxis Valencia te estamos buscando a ti. Llámanos al teléfono 961 11 93 98. Infórmate de nuestras condiciones sin cuotas ni restricciones. Solo se cobra por servicio realizado. ¿A qué esperas? Llámanos al 961 11 93 98 y te lo contamos. Taxisvalencia.net. ¿Busques coche? Vine a la Fira del Vehicle Selecció Ocasió. Més de 700 vehicles revisats i en garantia. Del 22 al 24 d'abril a Fira València. La millor ocasió per estrenar cotxe. La millor vesprada esportiva en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 5 i quart de la vesprada, el València busca en la capital continuar maquillant el tram final de la Lliga. Des del Coliseu Alfonso Pérez, Getafe, València. Viu el millor futbol en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. I a més, afegim el bàsquet. El rutilant València Bàsquet rep l'Iberostar Tenerife a les 7 i mitja de la vesprada en La Fonteta amb la narració de Juanma Romero. Futbol i bàsquet en la 97.7 Ràdio. Getafe València i València Bàsquet Iberostar Tenerife. Esports 97 el partit. El teu equip. La teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Casco i Fotopro. Montmeló. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 47. Que Pago i Estranada estan en campanya és una evidència. Vull dir, ara, ixa campanya la faculta, la sosté, no punts de 12 possibles, entre altres amb una victòria de Bernabéu. Ahir va fer un discurs preparadíssim. En el Camp Nou. el Camp Nou. Perdona, el Camp Nou. El Bernabéu arribarà. La, la idea està, la, idea està entrant, la idea està entrant. La idea està entrant. Eh, ahir, després del partit, en un discurs mesurat i molt preparat, que és com jo crec que se fan els bons discursos, eh, va fer un florejat a la plantilla extraordinari. Li preguntaven, eh, més o menys, li preguntaven el que li preguntaven, ell tenia clar que era el dia de la plantilla. Y no ya la plantilla, Es que no jugaban Va a decir eso No me quiero olvidar de nadie, ¿no? De Matt, de Jaume, de Santos, de Rubén Bezo, de Danilo, de Denis, de Pablo, de Álvaro Negredo, porque al final están trabajando a un nivel excepcional y eso es lo importante, ¿no? Que al final esos jugadores que no están participando sepamos y tengamos la certeza de que cuando sean necesarios están preparados, ¿no? Eso al final hay que ensalzarlo y eso la verdad es que el equipo lo está teniendo. Y quisiera aprovechar también para, por una parte, eh, ensalzar también el trabajo de Álvaro, porque al final a veces nos damos cuenta que jugadores como él, que vinieron pues a, marcar diferencia, a ser importantes en el club, por diversas circunstancias, pues no hemos conseguido ver el rendimiento que se esperaba de él, ¿no? Con lo cual, pues eh, el que sea capaz de seguir ahí y, seguir siendo profesional y de seguir trabajando, pues es de ensalzar y entre todos vamos a intentar pues, que, vuelva a recuperar el nivel que ha tenido y que potencialmente tiene, ¿no? Y acordarme de Gaia también, de José, pues que al final, después de, recuperarse como se ha recuperado, pues otra vez pues tiene una ligera molestia y ha acabado pues un poquito, un poquito justo, ¿no? Y bueno, pues eh, animarle desde aquí y estoy seguro que volverá, volverá en breve, ¿no? Mm, discurso... Políticamente correcto. molt políticament correcte, com dèiem, està sí. en, ca en campanya, però que també la campanya la veritat, els resultats. Claro. El veieu com a entrenador l'any que ve? Jo, jo m'esperaria. queden quatre partits i, i jo crec que bueno, m'agradaria veure el... Hi ha que dir que este és un, este és un context eh, ple de particularitats no? i molt específic. I jo, a mi m'agradaria veure a Paco Estrany en un altre context. És, és impossible, perquè és impossible, però bueno, m'agradaria prendre una decisió eh, en calma, no sé qui ho dia abans, però crec que m'ha après que no hi ha que precipitar-se. Sí. I hi ha que acertar, perquè hi ha que acertar en un entrenador de projecte, no un entrenador de circumstància. I a partir d'ahí, clar, sí, Paco Estran, discurs fenomenal, preparadíssim, tracta de projectar una imatge supernítida, sense cap tipus de, de pega, eh, parla molt bé dels futbolistes, ahir va cometre un error, va cometre un error gravíssim. I és? I els futbolistes ho saben. Li va donar entrada a Gaia Siqueira selecciona al minut 5 uh -huh. i en el minut 17 el retira és a dir, del, del 5 al 17 van 12 i en aquests 12 minuts no li diu a Gaia que va eixir i que cal fer, sabent l'alarmant estat físic de Gaia uh -huh. i quan arriba al 17 li diu José, sal, ràpido José ix, pega un parell de boig i entra José sabia que n'anava a trencar i acaba en una contractura altra vegada És una temporada que està exprimit físicament i avui el xaval estava, estava perdint, estava mort una altra vegada bueno, bueno. Eh? per entrar en xelat i, i, i Siqueira, i Siqueira està al 100% i la, problema a l'Eurocopa de fet a mi me conten que eh, la frase que hem sentit en la primera part del programa eh, on eh, Paco i Estalán parla d'una lesió crònica de Siqueira en el turmell ja és exagerada. Ja que Siqueira no té una lesió no, crònica. Té, té calcificacions en el, en el, en el turmell. D'un turmell Però no és una lesió crònica una manera de dir-ho. Jo no sé fins a quin punt... No sé. En qualsevol cas, jo, Manolo, crec que... Ara, que és indiscutible que este home li ha canviat, la, ha canviat l'equip del baix. Sí, mira, jo, la veritat és que pense, és el que parlava abans, jo crec que el que s'ha de fer és prendre decisions en tranquil·litat i jo crec que tenim tot l'estiu, tot l'estiu no, però per almenys este final de temporada per a començar a pensar i després quan s'acaba la temporada de fer-ho. Però, en qualsevol cas, jo, en el cas de Paco Allestaran, eh, moltes vegades quan una... Ho has dit tu, molt bé, els bons discursos se preparen i a mi m'agrada veure un tio que sap el que vol, que sap lo, sap lo que ha de dir, mm. sap a qui ha de contentar, sap la idiosincràsia del València, coneix un poc tot com està el tema, i al final, en dies com ahir, se'n recorda de gent que a lo millor és una qüestió més de no sé, de careta sí, o lo que vulguis, però pero mira, portavent, però, portavent, però jo te dic una cosa. Tota la temporada recordes de gent. Però, però, <laughs> ja, però, però, però que vull, lo que vull dir-te és que al final moltes vegades Eh, Estas coses que són de valorar, que se preparen les, que se preparen les coses, inclús les rodes de premsa, al final eh, són coses positives. I que moltes vegades, per això del políticament correcte, no sé què tal, eh, pareix que és com una cosa negativa quan lo que realment el tio és que controla, o sea, sap com ha de gestionar el vestuari i al final això són coses positives no, que, que diu no, que, que diuen coses tonto, bones tonto no és Ei, ell, no, ei, ell ho té tot, me, tot molt medit tot molt bé dit, i clar que està en campanya, ha fet més de 20 entrevistes, fins al punt de que l'altre dia els jugadors se conviden a dinar a, a un restaurant uh mhm. -huh. i els jugadors arriben, i estan esperant, i passen tres quarts d'hora, i Paco Allestar no ha arribat, i ja veus tu, a este l'han convidat, i no ve, i què fa? I ja uno diu, no, es que tenía tres entrevistas. Y está en Paterna haciendo entrevistas, está de promoción, claro. <laughs> Y ahí, hombre, pero, claro, si, si pero, está però, està eh, renovar, claro que sí. Yo, pero vosaltres que un periodistes. Yo estic, yo estic en tu. Pero es millor que, que ell té les claro. molt si para vosotros es mejor millor que el tío, claro que sí. porque facha 3, 4, 5, 25, clar, al final clar que això tonto, dona més xoc. tonto no té un valga la expressió. Mm. Però... I, ho dius Literalmente. literalmente això m'ho passa a Sí, no, no, no, sí que és de veres que coneix el València perquè ha estat molts anys així dins. Jo no sé si dubtaria un poquet també, a lo millor si és el millor entrenador o no és el millor entrenador de cara a agarrar directament un projecte com el del València que en teoria deu d'aspirar a tot través vegada l'any que ve. Aleshores, eh, quin projecte té el València? Això és la pregunta. Qui, clar, per on va anar el projecte del València? Clar, és, és que és, de, des d'aquesta pregunta pot partir tot el que vulguis. Claro. Sí, però... Jugadors, entrenadors, però la realitat... camp, eh, propietat i tot. Però, Pepe, la veritat és que ell s'ho està guanyant, eh? Vull dir, jo no dit que no, i, i no dit que no. I, i, jo, no, i tampoc, jo, i tampoc ah, jo, seria, jo seria molt cautelós perquè després miren uno que li donen... Eh, plenos no, no, poders per a fer el que no, José, que Tampoc dubte que estiga preparat, però... tampoc dubte que estigui preparat per a, per a, a dur a, a bon port eh, sí, el projecte del València, este, el projecte no? del València. Però... Eh, jo estic convençut que és un tio, a més, venint d'on ve i ser un cabut, perquè cabut és un rato també, eh? pot anar caminant i pot anar molt bé i pot tirar molt bé i pot endreçar una temporada infame com ha sigut la d'enguany eh, del galà no, que ve. I crec que també... Però el projecte, que, que, tu què vols l'any que ve? Què vas a tindre l'any que ve? Lo que vas a tindre l'any que ve te va bé en este entrenador però, eh, o vas a adaptar el teu projecte però, a este entrenador? L'any que, que ve tindràs, però l'any que ve tindràs un bloc que si no és paregut a lo que n'hi ara, raro bé, seria. Doncs, doncs, però, però, tu, tu, però I, tu poques, I poques coses més, eh? José, partisses del bloc o partisses de l'entrenador? Vull dir, jo crec que tindràs, ah. però tindràs el bloc de jugadors que tens este any. Sí, però I bueno, potser no, alguna, no, cosa, alguna cosa... Alguna cosa tindràs. Però baixes, vale, baixes, vale, però a pitjor. Baixes i tindràs, no, i tindràs I altres. Bueno, ja, ja, però, però molt, no canviarà, eh, tampoc. en el per, per incorporar aquesta gent? Tu o li vas a dir a l'entrenador, tete, això és el que n'hi ha. Claro. Porque ¿Quién, es el, ¿quién, es el ¿Quién es el proyecto? ¿El teu proyecto es, un entrenador, con, con, Pellegrini y perder uno? ¿O el, o el, teu proyecto es, es futbolistas que te queden? Pero la, situación... Ya que definirlo. pero A día de, a día de A día de Conforme salga la, temporada ya tendrías que saber. ya Pero para eso pero pero se ha de Maure Ficha de Singapur. Pero pero pero... Ah, que Suso García Vital lo que tanto haciendo diferentes perfiles es Tantechar eh, diferentes perfiles de entrenador Diferentes perfiles de centrocampista, Diferentes perfiles de davanters, a espera de que diga, oye, eh, el señor Lim va, a inyectar aquí 30 millones más, o, qué tipo de proyecto tengo que, hacer, un Valencia low cost o un Valencia para devolver al equipo a Champions. ¿Tú crees que Lim va a revolucionar el mercado de Steve? Es que, revolucionar o no, pues, pero 50 kilos kilos kilos a o un fondo de inversión de estos raros que se Bueno, eso això muy por yo yo, yo, això por voler yo. Hi eh? <laughs> que no son tan <laughs> legales. no, la Yo, lo, yo lo ¿eh? que el otro día me quedé en una reflexión que fui que fea el Vicky i que tenia raó estem, tots sab sabem que eh, Suso García Vitals va, com perfectament explicat Andreu, està mirant perfils, està mirant tal, però que al final la decisió última la té que prendre el propietari. El senyor en, en, en certa mesura és normal, quan tu no és el, el propietari, claro. el propietari d'una empresa, val? Eh, tu, si eres el si eres Suso García Vitals i has decidit que Paco i estaran per lo que siga, no és l'entrenador de cada temporada <coughs> A veure com l'expliques tu al propietari, que ha tingut que carregar-se a dos amics seus perquè no guanyaven partits, que este tio que guanya partits també te'l vols carregar. Vull dir, cada partit que guanya Paco ahí estaran Home, això està clar. en l'índex Dow Jones de la continuïtat puja molts punts, sí. però molts. En el Nikkei. <laughs> o en el Nikkei, com vulguis. Però puja molts punts. Mm. Perquè a veure com li dius tu a l'amo, que, eh, que jo m'he carregat a dos amics perquè no guanyaven llega arriba i trobe a uno Pero y también no, se voleu un carregar, no, me ho podeu explicar? I, y Manolo, inúnicamente a l'IM, a l'aficionat. Eh, perquè, no, no, a veure, està prodividida, eh? La sí, està prodividida però, entre però cada, la gent que està cada contenta... Dia, però cada dia... Ai, pues eso es lo que te dic. No, però, però cada, també, cada partit que guanya. Però cada, també depèn vale, vale, vale, no, no l'Aria està però qui ve? No, que no ho sabem. I és la gran pregunta. Juanito Conforme García, al que te pots gastar... Juanito García, que, que ha entrenat al juvenil Bericho, de la Musafes. Bericho. Están por la mina, ¿eh? Bericho, pero, pero, Y però, sé, i a mi Bericho no, però... Bericho un nom, però, te puc agradar més o menys, però té un no. Pero tampoco ha entrenat tant. ha entrenat al eh, Celta de Vigo en primera división. Sí, sí, sí que ahí estarán en material en, en Mèxic i Israel. Eh? El Celta no és el Que así importan tres entrenadores, uno del Río Ave, un atre de esa casa y atre de, Israel y de México es decir que que Israel y de México después te México, al, al, jo sé, al Betis. después del río Ave te escanar al, al Sporting de Lisboa. y después de ta casa al, al, San, Marcelino. pero al Valencia no. a no, eh? Al Papa ha fet una pinta porque porque porque es més De todas formes, ahí estarán si, no, al final no renovan el Valencia no tiene continuidad yo creo que sí que, por lo que comentabas yo creo que en un equipo de primera o un equipo que estiga... es que la sí, és eh. el pas natural. El escaparat del València. El nou d'Allestaran hauria, tindria anotat el nom d'Allestaran per a d'ací uns anys. Mm. A veure què fa, que pinta bona, escolta, evident és, l'evidència és l'evidència, vull dir, este senyor li ha canviat la cara a l'equip. L'equip funciona. És, avui per avui funciona. És un cúmul de factors, com va dir ahir Rodrigo després del partit, mhm. però està clar que Allestran li ha donat als futbolistes el, el context ideal per a desencadenar la seva confiança i el seu rendiment. Ara, jo, i, i ja és l'últim, sí. jo tinc dubtes, i vull veureu si això és una cosa d'un context Passatgera. molt específic de quatre partits, o d'un projecte. Que torni una O d'un projecte. 12 <laughs> i 59. Eh, vaig a fer com si no te... si no era broma, era broma. <laughs> Agraïnt a Antoni de Nacho Marzal i a Vicent Sanz, que han estat amb nosaltres. Gràcies per estar així, amics, els oients que venen a Voremos Eh, de tant en tant així a la 97.7 Ràdio. Andreu Alborola, moltíssimes gràcies. Bon nit, Manolo. José Muñoz, gràcies. Bon Pepe Aguilar, moltíssimes gràcies. Com sempre, gràcies a vosaltres. Ho deixem així, recordeu, diumenge 5 i quart de la vesprada, perquè a les 6 i quart eh, el partit entre el València i el Getafe. Sí que ens tornarem a veure diumenge el, bàsquet, el futbol després va al bàsquet, set i mitja, ten, Iberostar Tenerife, València Bàsquet en la Fonteta. Tot això vos ho contarem i després per la nit el programa. Acaba Esports 97, comença la nit, gràcies, adeu i fins diumenge. A mí me pasa lo mismo, duerme ya.